रखनि था को कहिड़े मक़सद जे पुठियां आहे त को कहिड़े हालांकि मथियों मक़सदु इंसानी फितरत जे तकमील लाइ आहे दुनिया में माण्हू केतिरियूं महिनतूं कनि था मगर दीन जे लाइ इंसानी फितरत जे तक़ाज़ाउनि खे मुकमल करण जे लाइ जेको मक़सदु आहे सो वॾो मक़सदु आहे ऐं उनजो नक्शो चिटरियल आहे रस्तो लताड़ियल आहे नावाकिफ रस्तो न आहे सिराते मुस्तक़ीम ते हलण जो नक्शो हल अनाम त अलहम जिन ते अलाह तूं नेमत कई उन्हनि शख़्सनि हली ॾेखारियो आहे पोइ उन जो हलणु हर हिकु शख़्स जे ख़्याल ते जुदा जुदा नक्श थींदो इहो सही न हुयो हर हिकु माण्हू पंहिंजे पंहिंजे मर्ज़ीअ ते हिदायत जी राह में हली पवे ईअं न हुयो तंहिं करे अलाह ताला पंहिंजे नबीअ खे अहिड़ी आम दुआ सेखारी जेका सभिनी खे हिकिड़े नुक़्ते नज़र ते गॾु करे ऐं कंहिं शख़्सी क़ैद ऐं बंद खां बालातर हुजे सरातल जिन ते नेमत कई हो रस्तो को बि माण्हू जॾहिं माण्हुनि जी इमामत या अॻवाणी कंदो त पंहिंजे रब खां अॻु में इहा दुआ घुरंदो इहो आम लफ़्ज़ आहे इन में कंहिं वॾे माण्हू जो नालो कोन्हे असांखे उहो रस्तो ॾे जो ईअं चइजे त इहा सरात मोहम्मद अलाम जी आहे अलाह ॻाल्हि त सही आहे या इहो रस्तो अबू बकर सिद्धी कजो आहे या इहो रस्तो فاروق फारूक जो आहे या इहो रस्तो मूसा आलाम जो इहो रस्तो ईसा आलाम जो ईअं कंहिं शख़्सियत में बि बंदि न कयो वियो हिदायत जे रस्ते खे आम इजतमा आला दर्जे जी इंसानियत जंहिं दुनिया में हर गुमराहीअ जो मुक़ाबिलो कयो हर भटकियल खे रस्ते ते आंदो अहिड़ियूं शख़्सियतूं आम शख़्सियतूं माना ही वञे थी त जहिड़े बि ख़्याल जहिड़े बि नुक़्ते फ़िक्र जो माण्हू दुनिया में हुजे कहिड़े बि मज़हब जो को लॻु हुजे उन शख़्स खे तसली ॾिनी वई आहे त क़रान पाक को एॾो हिकिड़ो वॾो नज़रियो पेश करे थो जेको तुंहिंजे अॻुवाणनि हिदायत वारनि पेशवाउनि जे नज़रिए ऐं फ़िक्र जे ख़िलाफ़ु न आहे न त हिकिड़ो शख़्स नबी अकरम सलाह सां इख़्तिलाफ़ु रखे ॿियो शख़्स हज़रत ईसा अल सां इख़्तिलाफ़ु रखे टियों शख़्स पंहिंजे मज़हब जे पाबंदीअ में सलाम खे न मञे जेकॾहिं असां इन रस्ते जो को कंहिं बि शख़्स जो नालो रखूं हा त इख़्तिलाफ़ जी गुंजाइश आहे पर सिरात लज़ीन अनाम त जिन ते तूं नहमत कई आहे हर हिकिड़ो शख़्स पंहिंजे फिक्र वारो पंहिंजे ख़्याल वारो ईअं सम्झंदो त इन में असांजा बि आहिनि हिन दुआ में अहिड़ो रस्तो तलब कयल आहे जंहिंमें असांजा बि आहिनि हर हिकु शख़्स खे आसानी सां हिन रस्ते ते हलण जो मौक़ो मिलंदो तंहिं करे दुआ खे आम कयो वियो आहे इहो नुक़्तो आहे दुआ खे आम करण जो बाक़ी ही जुदा ॻाल्हि आहे त अहिड़ो इंसाफ़ एॾो वॾो प्रोग्राम अॻियनि न जे कंहिं बि किताब या सहीफ़े में नाज़िल कोन्हे थियलु जहिड़ो असांजे क़ुर मज़ीद में दुनिया जे अॻियां पेश थियल आहे जंहिंमें हिकिड़ी दुआ ते सारी दुनिया खे गॾु कयो वञे अहिड़ो नज़रियो कंहिं किताब में कोन आयो एॾी वॾी ऐं जामियो दुआ जंहिं ते सारी दुनिया जेकॾहिं उन दुआ में शरीक थिए त ज़ाती एतिराज़ कंहिंखे बि कोन्हे सिरातल लज़ीन अनंत अलाए वॾी दुआन सिरातल मुस्तफ़ी तूं असांखे पंहिंजो सिधो रस्तो ॾेखार जेको तोॾे थो अचे एॾी जाम ऐं वॾी ऐं हिकिड़ी बेनल अक़वामी दुआ कई मज़हब एॾी न ॾेखारी आहे अहिड़ी तरह महदूब अलालीम जेको सालिस दर्जो आहे इल्म खां ऐं अमल खां किरियल दर्जो उन में बि कंहिं ख़ासि शख़्स खे शख़्सी तौरु मुक़ररु न कयो वियो आहे फिरोन वारे रस्ते खां बचाए निमरूद जे रस्ते रस्ते खां बचाए अबूजान जे रस्ते खां बचाए महबूब अल शैतान जे रस्ते खां बचाए ईअं बि न महबूब अलाए जेके इल्म जे लिहाज़ खां अमल जे लिहाज़ खां किरदार ऐं अमल में किरियल आहिनि अलाह असांखे बचाए माना इहा बि हिकिड़ी बैन बिनवामी पनाह बैन बेनलक़ी पनाह इहा त अलाह असांखे बैन बेनलामी पनाह ॾिजां अहिड़े बैन शर खां असांखे बचाइजांइ हेॾी जान किथे कान थी पोइ जेके शख़्स अॼोके ज़माने में चवनि था त क़रान जी माना सम्झ में न ईंदी क़ुर ते अमल करणु नामुमकिन आहे इहे महदूब अलालीन में दाख़िल थिया ज़ालीन में उहे दाख़िल था जेके चवनि था त मौजूदा दौर में क़ुर ते अमल करणु मुश्किल आहे क़ुर जो ॼाणणु मुश्किल आहे इहे मज़ूब था अहिड़े मुआशिरे में अहिड़े मुआशिरे में क़ुरानी कानून जी शरई हद ऐं सज़ा जारी करणु ऐं इहो आदलाना निज़ाम क़ुर जो अहिड़े फ़ासिद मुआशिरे में राइज़ करणु इहो नामुमकिन आहे इहो महबूब अलॻि ज़ालीन ज़ालीन में दाख़िल आहिनि इहे तंहिं करे इन्हनि खां बि पनाह वध जंहिं जमात में इहो फ़िक्र इहो नज़रियो आहे त क़ुर ते हिन वक़्तु अमल न करे सघो ऐं क़ुर शरीफ़ जो उहो इल्मु वग़ैरह न करे सघो तंहिं करे ॿिया इल्म पढ़ी मिड़ी वक़्तु गुज़ारिजे इहे एतिरे क़दुरु तड़ियल क़ौमूं आहिनि इहे तंहिं करे अहिड़े जमातुनि में कीअं दाख़िल थींदो जिन जो एतिरो नज़रियो पस्त पियल आहे किरियल आहे हिकिड़ो सुवाल थींदो आहे त हरू शरीफ़ में महबूब अलूदियुनि खे ऐं ग्वालीन नसारा खे कोठियो वियो आहे उहा माना वठिजे आहे जवाबु हीअ आहे त मफ़ूम कुली जेका बि हूंदी आहे उनजा फ़र्द जहिड़ा बि थियनि जॾहिं क़ुर पाक नाज़िल थियो आहे तंहिं वक़्त में इन नज़रिए बातिल नज़रिए वारा त अमल बि नामुमकिन आहे दीन ते दीन जो इल्मु बि नामुमकिन आहे उन वक़्त में इन मफ़ूम कुली जा फ़र्द ऐं नसारा उहे त आहिनि नसारा त आहिनि पर हिन असांजे दौर में मुस्लमानी मुआशरे में अहिड़ा माण्हू लभनि था जेके चवनि था त क़ुर पाक ते अमल नामुमकिन आहे अहिड़े मुआशिरे में कानून जारी करणु मुश्किल आहे अहिड़े मुआशरे में साइंस जे दौर में क़ुर पाक खे रूगो पढ़ी वेहणु इहो इल्म पंहिंजे जो कसूर आहे उहो कमी आहे इन मफ़ूम कुलीअ वठण मां उहे बि दाख़िल थी वेंदा तंहिं करे दायरे खे महदूद करण जे बजाए इन तरह रखणु इहो बहितर आहे इन खां बाद लफ़्ज़ आमीन जो अचे थो अलाह ताला असांखे अहिड़े क़िस्म जे फितने शुदह जमातुनि खां बचाए जिन जो एॾो नज़रियो आहे आमीन इस्म फेल आहे माना इन जी आहे इस्तजिब माना क़बूल क़बूल कर कर ऐं अलाह मथियूं दुआऊं आमीन खे क़ुर पाक जे अंदरि जाइ लिखी करे न ॾिनी वई छाकाणि त इहो लफ़्ज़ क़ुर पाक जे ॿोलीअ जो अखर न आहे इहो अलाह तबारक मताला असांजे ॿोलीअ जो अखर असांजे दुआ लाइ नाज़िल कयो आहे तंहिं करे रब रबताला इनखे जाइ न ॾिनी ऐं नबी अकरम सलाह खे इहा हिदायत कई वई अलबत ज़ुबानी तौर मतलबु खां बाद दुआ दुआल आहे इहो चवणु नबी साईं जे तालीम जे मुआफ़िक़ आहे उदूर साईं जन क़ुर पाक में ग़लति दुआलीन खां बाद आमीन जो अख़र चवंदा हुआ ऐं साहाबा कराम बि चवंदा हुआ आमीन खे क़ुर में लिखिजे हा त इहो क़ुर जो लफ़्ज़ थी पवे हा इहो ग़ैर क़ुर हुयो क़ुर न हो ग़ैर क़ुर खे क़ुर में जाइ ॾियण सां क़ुर ऐं ग़ैर क़ुर गॾिजी पवे हा माण्हू कुझु वक़्त खां बाद सम्झनि हा त इहो बि क़ुर आहे पोइ लिखियत में क़ुर पाक जे अंदरि इनखे जाइ न मिली अहिड़ी तरह किरात में बि इनखे हर हालत में जाइ न ॾिनी वई इन बि हिकमत ते जीअं क़ुर पाक में हिनखे लिखण में लफ़्ज़ी निशान न ॾिनो वियो त मतां बराबरि थी पवे क़ुर जे लिखियल अख़रनि सां हे लिखियलु अख़र बि तंहिं करे लिखत न थींदी अहिड़े तरह सां पढ़ण में बि हिनखे साॻी जाइ न ॾिनी वई जो क़ुर ॾाढियां पढ़िजे त आमीन ॾाढियां कजे क़ुर क़रानरियां पढ़जे त आमीन होरिया कजे त पोइ इहा बि किरत में क़ुर सां बराबरि थी पवे हा तंहिं करे हिते बि हिनखे इहो मक़ाम न मिलियो जेकॾहिं आमीन होरियां पढ़जे क़ुर होरियां पढ़जे त आमीन होरिया पढ़जे ऐं जे क़ुर ॾाढियां पढ़जे त बि आमीन होरिया पढ़जे त जीअं हिन जो मक़ाम वाफ़कत जो लही पवे परे थी वञे माण्हू सम्झनि त इहो क़ुर हुजे हा त जेकर इमाम ॾाढा पढ़िया न तंहिं करे इमाम खे इहा आमीन ॾाढा पढ़णी न आहे हिन लाइ त मता माण्हू सम्झनि त इहो बि अख़र क़ुर जो आहे जीअं लिखत में हिनखे जाइ न मिली तीअं ज़हर में बि जाइ न मिली ॾाढा बि जाइ न मिली इहो सबबु आहे आमीन खे वरिया करण जो क़रान ग़ैर क़ुर पाण में मुआ थी पवंदा हा शोभा ॿ हिकिड़ी किताबत ॿियो तलफ़ुज़ किताबत में त जाइ न मिली बाक़ी तलफ़ुज़ में बि जेकॾहिं मुआफ़ हुजे हा ॾाढा में ॾाढा होरिया में होरिया त माण्हू सम्झंदा त इहो बि तॾहिं अखर क़ुर जो आहे पर जॾहिं इनखे जाइ ॾाढा में न मिली ज़हर में हाणे सम्झ में ईंदो त क़ुर पाक जो अखर न आहे तंहिं करे आमीन खे होरया करणु लाज़मी थियो शरी में थो अचे इमाम वलदालीन फ़क़ुल आमीन जॾहिं इमाम चवे आमीन पोइ तव्हां चओ दालिम तव्हां चओ आमीन कमन वाफ़क़त आमीन हू तामीन हू जंहिं शख़्स जी आमीन मलाइकनि जे आमीन सां मुआफ़ थी पई उनजा गुनाह माफ़ थी वेंदा इन हदीस में वाफ़क़ जो लफ़्ज़ अचे थो जंहिंजो मतिलबु आहे त पंहिंजी आमीन मलाइकनि जे आमीन सां मुआफ़ कजे त गुनाह माफ़ थियनि ऐं मलाहिकनि जी आमीन ॿुधण में त कान ईंदी आहे तंहिं करे माण्हुनि जी आमीन बि आवाज़ खां सवाइ जॾहिं ॿुधण में न ईंदी त इहा आहे मलाइकनि सां माफ़त त पोइ गुनाह माफ़ थियनि छाकाणि त दुआ असल में होरिया हूंदी आहे उदूर ख़ुफ़िया दुआ घुर ताला खां नीज़ारी सां ऐं होरिया तंहिं करे इन अदीज़ जी माना ख़ुदि इहा आहे त आमीन होरनि करणु घुरिजे ऐं नबी में हज़ूर अनवर सलाह सलमजन आमीन खे क़ुर पाक में लिखाइण खां मन करे छॾी वई अहिड़ीअ तरह हदीसुनि खे बि लिखण खां मन कई हुयऊं त मतां कुझु वक़्त खां बाद इन हदीसुनि खे बि माण्हू क़ुर सम्झनि तंहिं करे हदीस जे लिखण ते पाबंदी सिर्फ़ु क़ुर लिखियो वेंदो हदीस पोइ देरि सां लिखी वई आहे ऐं उन में नबी साईं जन हिकिड़ी हदीस लिखाए इजाज़त जो दरवाज़ो खोलियो अबू शाह नाले हिकिड़ो शख़्स आयो नबी अकरम सलाह खां अॼु हिकिड़ो मसइलो पुछियईं पोइ जॾहिं उहो मसइलो ॿुधायूं त हिन चयो साईं उक्तुबली उत्तूबली रसुल लाइ मूंखे लिखी ॾियो साईं इहा ॻाल्हि हिकिड़े सिर्फ़ु ईअं चयो आहे ॿाहिरि माण्हू परे जो पाण खणो त उक्तुबिल अबू खे लिखी ॾियो हदीस जे लिखण जी इजाज़त ऐं दरवाज़ो इन दीवार में उन ॾींहुं पियो आहे बाक़ी हुयो यको बंदि तव्हांजो क़ुर शरीफ़ जो तवातुर मज़बूत थी वियो ॿियो को बि अख़र क़ुर शरीफ़ में इज़ाफ़े तौरु न लिखियो वियो तंहिंखां पोइ हदीस लिखी वई आहे ॿिए दौर में इन दौर में न लिखी वई आहे इन खां बाद कुझु मसाइल आहिनि जेके फातिहा जे नाले मुबारक सां तालुक रखनि था फ़ातिहा जो नालो जहिड़ी तरह सां शाफ़िया शिफ़ा आहे फातिहा माना शुरू करण वारी आहे अहिड़ी तरह फातिया जो नालो अलकाफ़िया बि आहे फातिया जो नालो आहे अलकाफ़िया माना किफ़ायत कंदड़ इन जे मथां गुफ़्तगु थियल आहे काफ़िया जी माना आहे पूराओ कंदड़ यानी हीअ सूरत निमाज़ में पूराओ कंदड़ आहे सारी निमाज़ जे लाइ सारी जमात जे लाइ फातिहा पूरा कंदड़ आहे इमाम जी किरात जेकर इन फातिहा में थिए ऐं इमाम पढ़े सभिनी लाइ उहा किफ़ायत कंदड़ हुजे इमाम आवाज़ सां पढ़े त जमात कन लाइ ॿुधे किरात ॿुधण में न अचे छो त होरियां किरात आहे त बि माठ करे बीहनि छाकाणि त इमाम जो पढ़णु सभिनी जे लाइ काफ़ी ऐं पूरत कंदड़ आहे काफ़िया जे लफ़्ज़ जी माना इहा आहे आहे काफ़ी आहे हिफ़ायत कंदव इन जे लाइ क़ुर पाक में ॿियनि शायदि मिले थो अल क़ुर जो फसल बाज़ आहे क़ुर हिक ॿिए खे तफ़सील कंदो आहे जॾहिं क़ुर पढ़ियो वञे तव्हां ॿुधो कन लाहियो नथा ॿुधी सघो त बि चुप करे वेहो छो त किराक जा मक़ाम आहिनि ॿ हिकिड़ो ॾाढा में हुया तंहिंखां इस्तेमा इंसता इंसात त ॿ खराया लहो त पोइ यकीन तव्हां ते रहम थींदो मुबशरात में लॻ जी माना क़ुर पाक जे सलाह में यकीन जी हूंदी आहे जॾहिं क़ुर पाक पढ़ियो वञे त उनखे कन लाइ ॿुधजे मतिलबु इहो थियो ऐं चुप करियो त जीअं तव्हां ते अलाह ताला रहम करे बुखारी में अचे थो हज़रत इबन अब्बास खे रिवायत आहे लिखे थो इबन अब्बास हाज़ी ख़ुतबत जुज़ुल करात जेको आहे बुखारी जो आहे उन चोवीह सिफ़े में जुज़ुल किरात में थो बुखारी लिखे जुज़ुल करात बुखारी शरीफ़ खां सवाइ हिकिड़ो इमाम बुखारी जो ॿियो किताब आहे नंढिड़ो हदीसूं गॾु थियल आहिनि किरात जे मथां उन हदीसूं गॾु कयूं आहिनि उते हज़रत इबन अब्बास इमाम बुखारी रहमत रिवायत थो आणे त इहो फर्ज़ी ऐं ख़ुतबे में आहे माना जॾहिं निमाज़ जे अंदरि क़ुर पढ़जी रहियो हुजे या इमाम ख़ुतबो पढ़े त पोइ चुप करे वेहो हुन में बि क़ुर पाक हूंदो आहे ऐं वेही ॿुधो जे ॿुधण में न अचे त बि ख़ामोश थी वञे हीअ आहे त फर्ज़ी निमाज़ ऐं ख़ुतबे जे लाइ मुक़ररु थी क्राह ॿ क़िस्म आहे जेको निमाज़ में पढ़जे थो आवाज़ सां पढ़जे या बिना आवाज़ जे साह सां लफ़्ज़ ठाहिणो मथी आयत में इमाम जे पुठियां ॿिन्ही करण खां क्रात थियल साबित थिए थी त न लाढियां पढ़ो न वरिया जॾहिं इमाम पढ़ी रहियो अञा टियों बि हिकिड़ो तरीक़ो पढ़ण जो हुयो जो उनखे किरात कोन चइबो आहे पर आहे तरीक़ो पढ़ण जो ज़ुबान ते लफ़्ज़ हलाइणु ऐं उचारण वांगुरु अखरनि खे जारी करणो जंहिंमें तलफ़ुज़ पैदा न थींदो अखर न ठहंदो रुगो ज़ुबान पंहिंजे उन्हनि मखारिज जे जाइन में लॻंदी वेंदी अहिड़ी तरह जेकॾहिं को माण्हू किरात कंदो त उन सां निमाज़ न थींदी आहे ईअं जेकॾहिं माण्हू किरात करे जो अख़र बि न ठहे आवाज़ बि न ठहे रुगो ज़ुबान चुरंदे उन जायनि ते लॻंदी वञे अहिड़े क़िस्म जी किरात हाणे मां टई पढ़ां थो ॿुधो अंदा रहमान हिकिड़ी क्रात ई आहे ॿी क्रात आहे निमाज़ में इहे ॿई करणियूं आहिनि हूअं जहिड़ो बि हुकुम हुजे ऐं टी आहे जेका अचे थी उहा कहिड़ी हिन में न आवाज़ थियो न की साह सां अखर ठहियो रुगो ज़ुबान चुरी उन्हनि जॻहुनि ते लॻी इहा किराक आहे टियों नंबर इहा क्राहत न आहे करणी इन सां निमाज़ न थी जेकॾहिं को माण्हू रुगो ईअं बीठो ज़ुबान हलाईंदो उन में अखर न ठाहींदो साह ऐं तनफ़ सां त निमाज़ न थींदी क़ुर पाक इमाम जे पुठियां क़ुर शरीफ़ जे पढ़ण जे पुठियां इन लाइ बि मना कई आहे ईअं बि न पढ़ो टियों नंबर जेको किरार तई न आहे उहा बि न करियो इहो ख़ासि मसइलो आहे सूरत क़यामत लथी बि बि अमिल क़याम वला उकसिम इहा सूरत नाज़िल थी हज़ूर अमर सलाह सम्झनि जे मथां जिबरल बीठो पढ़े त पाण बि पढ़नि पिया पर ईअं पिया पढ़नि छो त ॾाढा पढ़ण बि त मन हुयो पढ़ंदड़ सां गॾु ॾाढा न पढ़बो पढ़ंदड़ सां गॾु होरियां करा त बि न कबी ऐं अलाह ताला इहा त मनव कई इज़ा कुरियल क़स्तो अनसितू सां इन में ॿई किरात मनव आहिनि बाक़ी टे किरात त रुॻो अखर बि न ठाहियो इहा मनव कान्हे तंहिं करे न बि साईं जन इहो टियों तरीक़ो इख़्तियार कयो मतिलबु अनवर सलाह सम्झो त जीअं ज़ुबान मुबारक ते अखर जारी कयनि क़रान कननि सां ॿुधंदा वञनि ऐं ज़ुबान उन्हनि जाइनि ते रखंदा वञनि त बरकत बि हासिलु थिए उहा शीरी जीअं कन था वठनि किरा करणी कान्हे न ॾाढिया न वञा मगर रब तबारक वरता उन मज़मून खे काटींदे क़यामत जे मसइले खे त क़यामत थींदी ईअं थींदो माण्हू अहिड़े परेशानी में हूंदा इन खे काटे ऐं पोइ थो फरमाए सलाह हर हिकु लिसान फलात त न चयो इन लाइ न जम अर क़रान आहे इन क़ुर खे तुंहिंजी दिलि ते गद कंदासीं वरी बि हर त पढ़ाईंदासीं एतिरो सगुर कर इहा ज़ुबान न चोर ला तकड़ा नथो फरमाएसि ला तजहर नथो फरमाएसि ला तोहर फरमाएसि टियों नंबर माना ज़ुबान बि चोरणी कान्हे जेकॾहिं क़रान शरीफ़ को पढ़ी रहियो आहे त मतिलब त मोहम्मद करीम सलाह सलमजनि ईअं पिया कनि जिब्राइल पियो पढ़े त पाण पिया ज़ुबान हलाइनि अलाह फरमाए त ए नबी तूं ईअं न कर इहो थियो क़ुर शरीफ़ जे आयत जो मतिलबु हाणे जॾहिं मज़मून जिब्राहिल पढ़े क़ुर जो त जब्राइल जो दर्जो हज़ूर अनवर सलाह सलम खां घटि आहे मफ़ज़ूल थियो उहो नबी फाज़िल थियो असांजो हज़ूर अनवर सल फाज़िल आहिनि जेकॾहिं मफ़ज़ूल क़ुर पढ़े त फाज़िल ते बंदश आहे दर्जे में घटि माण्हू दर्जे में घटि शख़्सियत क़ुर पढ़े त दर्जे में वधि शख़्सियत वारे खे बि ॿुधणो आहे ज़ुबान चोरणी ऐं साईं खे अलाह ताला मनो फरमायो त पोइ जॾहिं फाज़िल पाण बि ई पढ़े सही तरह मोहम्मद रसूल पाण बि क़ुर पढ़े त जेके मफ़ज़ूल आहिनि सिद्दीक अकबर जहिड़ा या ॿिया माण्हू उहे कीअं था क़ुर पढ़ी सघनि उन्हनि ते बि बंदिश आहे नबी किरात कंदो त पोइ मफ़ज़ूल जे किरात ते जॾहिं नबीअ खे बंदिश थी वञे त नबीअ जॾहिं मफ़ज़ूल ॿिया आहिनि उहे कीअं पढ़ंदा तंहिं करे इमाम जे पुठियां क़ुर शरीफ़ निमाज़ में पढ़णु मना इहो आहे आहे मतिलबु त नबी पाक सलाह सम्झे किरात सां ॿियनि खे सब्र सां बीहणो आहे ज़ुबान बि नाहे चोरणी कन उॾहिं करिणो आहे जेकॾहिं आवाज़ु अचे थो आवाज़ु नथो अचे त बि चुप करणु लाज़िम थी पई ही त साईं क़ुर शरीफ़ जे दर्जे ते मसइले जो तस्वीर आहे मगर अहादीस शरीफ़ में जो भला अचे थो हदीस पाक में हिकिड़ियूं हदीसूं साफ़ अचनि थियूं इमाम जे पुठियां पढ़जी उन कजे इहो हिकिड़ो सुवाल हदीज़ शरीफ़ आहे अली बिन हसन रिवायत थो करे पियो बिन मूसा उहो हसन बिन साल उहो जाबर रज़ी अला ताला खां रिवायत थो करे पियो सरकार रसूल सलाह सां मन कान लहो इमाम लह इमाम इमामु लहो उन्हनि शख़्सनि जे जवाब में इहा हदीस आहे जेके चवनि था त हदीसुनि में जो अचे थो त इमाम जे पुठियां पढ़िजे तंहिंजे लाइ असां असां हदीस पेश था कयूं त हज़रत जाबिर जी रिवायत आहे हज़रत जाबिर साईं फरमाए थो त न बि अगर सलाह सम्झनि हुकुम कयो मन कान लहो इमाम जंहिंखे इमाम आहे किरात इमाम इमाम जी किरा लहू किरात जी इबिन माध्यम रिवायत आहे तहज़ीब तहज़ीब हिकिड़ो किताबु आहे जाल जे जरह तादील जो अठासी सिफे में उते अचे थो हसन बिन साल सौ हिजरीअ में जा अबु ज़ुबेर सौ अठावीह में वफ़ात कई आहे जॾहिं त हसन बिन साल जी उमिरि अठावीह वरिया हुई अबु ज़ुबेर सौ अठावीह में वफ़ात कई आहे माना सौ हिजीरे में ॼावल हिकिड़ो रावी सौ अठावीहनि में हुनजो शेख वफ़ात करे थो ॿियो रावी तंहिंजी माना त अठावीहनि वरहनि वारे उमिरि ताईं जवान थियण खां बाद ॾह पंद्रहं साल थियनि था माण्हू जा रिवायत जे खणण जा उन में थो पंहिंजे शेख सां मिलियो आहे न ॿुधो जेके चवंदा आहिनि त इहा रिवायत मुनक़त आहे उन जे लाइ इहो जवाबु जवाबात मुनक़त कान्हे ॿई हम असर आहिनि मुस्लिम जे शर्तनि ते इहा सनत इमाम मुस्लिम चवंदो आहे त जेकॾहिं हुजनि हिकु दौर में हुजनि त बसि इहा रिवायत सही आहे मुतिर आहे हिकड़ी रिवायत जंहिंमें आयो त इमाम जे पुठियां पढ़णो कोन्हे हज़रत जागर जी रिवायत आहे इमाम मोहम्मद थो रिवायत करे हज़रत इमाम अबू हनीफ़े जो शागिर्द قال محمد اخبرنا ابو حنيفه قال حدثنا ابو الحسن موسى بن ابي عائشه عن عبد الله بن شداد بن الهاد عن جابر بن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال من صلى خلف الامام जेको इमाम जे पुठियां पढ़े इमाम किरात पोइ इमाम जी किरातुनि जी किरात आहे मुआता इमाम मोहम्मद चोरानवे सिफ़े में इहो लिखियो मूंसा बि न बि आयशा तिरमिज़ी जे उस्तादनि मञा हिकिड़ो उस्ताद आहे इमाम तिरमिज़ी ऐं इमाम तिरमिज़ी इन रिवायत खे हसन सही चयो चयो आहे ऐं लिखे थो त अली बिन मदीनी उन चयो त या बिन सईद कप्तान चयो सुफ़ियान सौरी इन हदीस खे बहितर चवंदो हो ऐं मूसा बिन अबी आयशा ते तारीफ़ कंदो ख़ैर जा लफ़्ज़ ॻाल्हाईंदो चवंदो तमामु वॾो माण्हू आहे हालांकि या बिन सईद कप्तान अली बिन मदीनी इहे जरह तादील जा इमाम आहिनि सुफ़ियान सहरी ज़बरदस्त माण्हू आहे सौ ऐं अठहठि सिफ़े में सूरत क़यामत जे तफ़सीर में इमाम तिरमिज़ी पंहिंजे तिरमिज़ी में हिरवायत आंदी आहे हिकिड़ो रावी ॿियो रावी हिन में अब्दुला बिन शाद आहे जेको बुखारी जो शेफ आहे चारि सौ सते सिफ़े में बुखारी में रिवायत जेका अचे थी उते ई उस्तादु आहे हिन जो जेका रिवायत करे त तहज़ीब में ॿ सौ ॿावंजाह सिफ़े में अजली ख़तीब थो चए जेको इहो आहे चए थो त इहो ताबे मथां वॾो ताबई आहे ऐं सिको आहे ज़रा निसाई उहे बि चवनि था त इहो वॾो सिको आहे उहो थो चए त इहो हदीस में सिको आहे बाक़ी मशहूरु इमाम जीअं जे हज़र ऐं शाफ़ी आहे ऐं अहमद बिन आहे मालिक आहे अहिड़े इमामनि जे लाइ उमत जो फ़ैसिलो आहे सुबकी का त शाफ़ में लिखे थो जरो न थींदो इहे जरा को बाला करनि हे उमत जा इमाम अॻवान ऐं मुसलमान मुंहिंजे लाइ तंहिं करे हज़रत जी मोहम्मद ते जरा करणु ग़लति आहे टी रिवायत कुत सईदिनी इहे सभु चए असांखे ख़बर कई ऐं चीं त ॿियनि बि चयो सभिनी हद इसा ख़ुशैफ़ खां थो रिवायत करे उहो इबिन ख़ुसैत खां उहो यसार खां रिवायत थो करे उन ख़बर कई ज़ैद बिन साबित खां किरात तमल इमाम जे बारे में पुछियो वियो ज़ैद बिन साबित सहादी बिनिती जेको कातिब हो वहीअ जो काल न किरात इमाम थी शइ इमाम जे लाइ इमाम जे साम्हूं इमाम जे पुठियां बि किरात करणु कंहिं जुज़े नमाज़ में कान्हे मुस्लिम शरीफ़ थो रिवायत करे पियो जुलद पहिरें में ॿ सौ पंद्रहों जो एतिरनि रावित जी रिवायत इमाम मुस्लिम कई आहे इमाम जे पुठियां कोन पढ़बो चोथों दलील अली बिन हज़रत हुते अखबर इस्माहिल बन जाफ़र बिन ख़ुसैफ़ा ख़ुसेफ़ा रिवायत करे उहो रिवायत करे अता निसार खां उन ख़बर कई त ज़ैद बिन साबित अंसारी खां पुछियो वियो किरात खलफल इमाम जे बारे में की लाकरात इमाम बि शइ सतानवे जेको इमाम मालिक थो रिवायत करे की हदीस खे नाफ़ उमर खां नंढड़ी सनत मोता इमाम इमाम मालिक जी रिवायत त जॾहिं जो हज़रत इबन उमर खां पुछियो वियो त हल यकर इमाम इमाम सां गॾु पोयूं किरात कजे काल एदा सलाह अहद किराक इमाम हसबू किरात इमाम इमाम जी किरात हुनजे लाइ गंजो आहे काफ़ी आहे छो चोपुड़ो पोयूं पढ़े उमर लाइ करो माल इमाम कोन पढ़ंदो मोता इमाम मोहम्मद जी रिवायत टियानवे सिफ़े में बाक़ी ॻाल्हि आहे हीअ त हिकिड़ी हदीस अचे थी तंहिंमें किरात इमाम जे मुतालिक़ अचे थो बसि उहा हदीस मुताला सलाह निमाज़ फातिया खां सवाइ न थींदी आहे तंहिंजूं सूरतूं आहिनि टे इमाम निमाज़ पढ़े थो फातिया खां सवाइ निमाज़ न थींदसि इहा बि मुतफ़ अलाई ॻाल्हि आहे ठीकु आहे इमाम ई जेकर फातिया न पढ़ंदो निमाज़ कीअं थींदी अकेलो माण्हू निमाज़ पढ़े थो जो तव्हां पंहिंजी फर्ज़ी या नफ़री किराक फातिहा जे न कंदो निमाज़ न थींदसि इहो बि मुतफ़ करे टी सूरत आहे इमाम निमाज़ पढ़े थो पोयो जमाती निमाज़ पढ़े हुनजे पोयो बीठो आहे फातिहा पढ़े की न पढ़े इहो बि इन हदीस में दाख़िल आहे त जेकॾहिं इहो न पढ़ंदो त निमाज़ न थींदी ला सलाह ताला फातिहा खां सवाइ निमाज़ न थींदी छो त जमाती जी बि आख़िर निमाज़ आहे हे जेके बि हदीसूं मां ॿुधायूं पंज सनदूं पंज रिवायतूं ॿुधायूं इहा हदीस इन मज़मून वारा जेके बि हदीस जा मज़ामिन आयल आहिनि उहे हिन सां टकर टकरजनि था इन हिकिड़े जुज़े सां इमाम वारे सां बाक़ी ॿिए में त सभिनी में ठीकु आहे इमाम पढ़े इहो बि ठीकु अकेलो पढ़े फात्या इहो बि ठीकु इमाम जे पुठियां जमाती पढ़े हे पंज रवायतूं जेके ॿुधायूंसीं हाणे फ़तहसु किताब जे पढ़ण जी माना वञी हीअ बची त इमाम बि पढ़े अकेलो बि पढ़े जमाती न पढ़े फ़ैसिलो त इहो आहे हिसाब सां बसि थी वियो मगर इन जे मथां थोरो कलाम त लासला किताब जी पर माना ज़ाती इहा आहे त इमाम जे पुठियां बि पढ़ी इहो मसइलो वॾो आहे अया इहा माना लासला किताब जी जीअं इमाम पढ़े इहा माना अथसि सौ चोथी पई पहिरीं इन हदीस जो ॿिनि आयतनि क़ुर जे सां बि टकर थी थो इन टे नंबर माना बाक़ी ॿिनि न क़रान मथां तव्हां निमाज़ में उहो पढ़ो जेकी तव्हांखे सवलो लॻे जेकी तव्हांखे सवलो लॻे उहो पढ़ो निमाज़ में पढ़ो ॿाहिरि पढ़ो पोइ जेकॾहिं ख़ासि अलहमद शरीफ़ खे लाज़िम करे पढ़जे त क़ुर शरीफ़ जी इन आयत में इहा शिदत थी पई अलाह फरमाए त जितो वणेव क़ुर पढ़ो ऐं इन हदीस मालूम थिए थो फातिया ज़रूरु पढ़ो क़रान थो चए जातो वणेव पढ़ो तव्हांजी त मफ़ूम में टकर थी पियो क़ुर पढ़ाए सवलाई हीअ हदीस पाबंद रखे फातिया में इहा पाबंदीअ वारो मसइलो जेको हिन आज़ीस मज़ा मालूम थिए थो इहो क़ुर शरीफ़ जे आज़ादी वारे मसइले सां टकरिजे थो क़ुर थो फरमाए थो फरमाए जा थो वणेव थो पढ़ो बसि तव्हांजी थी वेंदी पोइ इन टकर मो असांखे हीअ ॻाल्हि सम्झ में अचे थी त क़ुर दिमाग़ में ज़रूरु पढ़णो आहे फ़र्ज़ु इहो आहे फ़ातिहा सूरत जो शख़्स इहो त क़रान इहो पढ़े या का ॿी सूरत पढ़े या का ॿी आयत पढ़े क़ुर जी मर्ज़ी त इहा ई आहे पर हदीस शरीफ़ में अचे थो फ़ातिहा पढ़ो हाणे असांखे मिलाइणो पवंदो ॿिन्ही हुकमनि खे क़रान पढ़ो इहो क़ुर शरीफ़ जो हुकुम फ़ातिहा पढ़ो इहो हदीस जो हुकुम फातिहा त क़रान माना फातिहा जे सूरत में क़ुर पढ़ो इनखे वाजिबु करार ॾिनो वञे क़ुर उहो फर्ज़ु आहे इहो फर्ज़ु जेकर फातिह जी सूरत में अदा थिए त बि ठीकु ऐं जे फ़ातिह जे सूरत सां कंहिं ॿिए हंधा क़ुर पढ़िबो त पोइ ॼणो त वाजिब जो तर्क थियो माना इहो क़ुर फ़ातिह जी सूरत में अदा करणु घुरिजे हा पर हिन ॿिए हंधि अदा कयो फर्ज़ु त अदा थी वियो पर फातिहा न पढ़ी तंहिं करे वाजिबु थी पियो हिन वाजिब जे तर्क करे सॼो सवज पवंदो जेकॾहिं हिकिड़ो माण्हू रुगो ॿियो आहे तूं पढ़ी वञे क़ुर जी नमाज़ में पोइ त मां अरमा दफ़ा थिया न पढ़ी पोइ सॼो इहो लासलत वारी हदीस में निमाज़ में अलहमद पढ़णु इहो ज़रूरी ईअं मालूम थियो तंहिं करे उलमा क्राम क़ुर ऐं हदीस जे ॿिन्ही माना ते अमल करण लाइ इहा तहक़ीक़ कई त फ़ख्रु मां त असर मिलल क़ जे हुकुम सां क़ुर शरीफ़ पढ़बो ला सला किताब जे हुकुम सां अलहमद वारो क़ुर निमाज़ में पढ़बो त जीअं हदीस ते बि अमल थी वञे क़ुर ते बि अमल थी वञे निमाज़ इन नुक़सान खां बची पवे नुक़सानु कहिड़ो आहे त अलम पल वाजिबो ऐं जेकॾहिं कंहिंखां हलियो वञे अलम हलियो वञे त पूरो करे कंहिं शख़्स निमाज़ में क़ुर मां कुझु बि न पढ़ियो त निमाज़ ई न थींदसि पर जे क़ुर पढ़ियईं ऐं रुगो फातिहा पढ़ी त काफ़ी अथसि ऐं ॿियूं आयतूं पढ़ी उन सां गॾे त पोइ त निमाज़ मुकमल आहे पर जेकर फातिहा न पढ़ी ऐं ॿियूं आयतूं पढ़ी इहा खोट सॼे सवा सां पूरी करे छॾ अहिड़ी तरह सां जेकॾहिं सूरत जो ज़म न कई त बि सॼो हीउ वियो क़ुर जे आयत सां टकराव जो मसइलो लॻी सघियो ॿी ॻाल्हि साॻी रिवायत जो इन क़ुर पाक कजे ॿी आयत सां बि टकर आहे ला किताब जो कुरल क़ुर क़ुर त तव्हां चुप करे बीहो इमाम क़ुर पढ़े थो पोयो जेकॾहिं माण्हू बि क़ुर पढ़ंदो त टकर थींदो अलाह त फरमाए त टकरायो न क़ुर खे क़ुर मजीद जो हुकुम इहो आहे त कुन कनि ॾेई ॿुधो नथा ॿुधी सघो त बि चुप करे बीहो ऐं हिन में थो त फातिया खां सवाइ नमाज़ न थींदी निमाज़ मां तव्हांखे अॻे ॿुधाए चुको आहियां टे क़िस्म हिकिड़ी निमाज़ आहे इमाम जी ॿी निमाज़ आहे अकेले जी टी निमाज़ आहे जमातीअ जी लासरात किताब जो हुकुम कंहिं सां तालुक़ थो रखे अकेले निमाज़ सां या इमाम जी निमाज़ सां इहो त साफ़ टिनि क़िस्म इमाम जे पुठियां पढ़णु तंहिं लाइ हदीश श्रीरी में अचे थो हदीश श्रीरी में अचे थो हिकिड़ी रिवायत आहे उहा रिवायत आहे मालिक खां उहो अबुल कासिम खां त रिवायत करे अबू नईम खां त रिवायत करे अबुल कासिम खां न पर अबू नईम खां त रिवायत करे वह बिन कैसान खां त रिवायत करे उन ॿुधो जाबिर आहे ताब रका त पढ़ी उन जो जवाबु उसूल हदीस जे रिवायतनि मुताबिक़ ई आहे उहो कहिड़ो आहे त हदीस लासलात वारी इहा मशहूरु रिवायत न आहे मशहूरु मुस्तफ़ीज़ मुतवातिर ख़बर ख़बरवाहिद वलाकराफ़ताब हाज़िर मसइल इमाम जे पुठियां पढ़ण में ताबीन जो आहे माना लासलात किताब वारी रिवायत मशहूरु रिवायती दर्जे ते आहे छो त ताबीन हिनखे तलक़ी बि क़बूल न कई आहे वॾो उसूली मसइलो आहे इहो उन वक़्त में जेकर ताबीन जे ज़माने में साहिब खां बाद मुतफ़क़ मसइलो हुजे हा त असां सम्झजे हा त रिवायत मशहूरु थी वई आहे मशहूरु रिवायत उनखे चइबो आहे जो ताबीन उन ज़माने में सभई हुनखे कनि साहब क्राम जा शागिर्द आहिनि ताबीन किरात ख़लफ़ इमाम में इफ़्तर कयो आहे इन जा मालूम थिए थो त अहिड़ियूं रिवायतूं उस्तादनि सॻोरनि साहब क्राम वटि बि मुतफ़ न हुयूं तॾहिं त शागिर्दनि में आयो आहे किन पढ़ियो किन न पढ़ियो जॾहिं किन पढ़ियो किन न पढ़ियो त इहो मुतफ़ मसइलो न थियो न करे हाणे लाज़िम थियो असां रिवायत सां गॾु दिरायत खां बि कमु वठूं दिरायत चइबो आहे दिमाग़ में जेका अलाह ताला सम्झ ॾिनी आहे त इन क़ुर जे मसइले खे गौर करे सम्झिजे दिरायत जे तरफ़ असांखे मुतवजो थियणो आहे ऐं इन हदीस में असांखे सोच करणी आहे त इन हदीस जी माना वाक़ई इहा आहे त इमाम जे पुठियां बि पढ़ो हाणे मजबूर थी ख़ुदि इन हदीस में असां फिक्र कंदासूं छो त साहिबा कर में बि असांखे इख़्तिलाफ़ लॻे थो न किन पढ़ियो आहे किन न पढ़ियो आहे पयूं ताबेन में बि ईअं आहे किन पढ़ियो आहे किन न पढ़ियो आहे चइबो त उस्तादनि में यानी साहिबा में बि इख़्तिलाफ़ हुयो त असांखे सोचणो आहे त इहा माना आहे सम्झी छो न सम्झी त पढ़णु घुरिजे सो सूरतूं हिन जे लाइ सलाह ॿई लफ़्ज़ मुफ़रत आहिनि फातिहत हिकिड़ी फातिह हिकिड़ी फातिह इहा किरात रिवायत जीमाज़ न थींदियूं सवाइ फातिहाउाज़ूं बि घणियूं त फातिहाऊं बि घणियूं ठीकु आहे पंज माण्हू पंद्रहं माण्हू जुदा जुदा पढ़नि ईंदा आहिनि हर को पढ़ंदो वेंदो आहे निमाज़ निकिरंदो वेंदो आहे निमाज़ूं जंहिंजूं आहिनि जेतिरियूं आहिनि फािहाऊं ठीकु आहे हिकिड़ी निमाज़ हिकिड़ी फ़ाथिया घणियूं निमाज़ूं घणियूं फाही पर जॾहिं त हिकिड़ी निमाज़ हिकिड़ी फाति घणियूं निमाज़ूं त घणियूं फािहाऊं इहो मक़सदु साॻियो हो छो त घणियूं निमाज़ूं घणी फातिहाऊं बि हिकिड़ी निमाज़ हिकिड़ी फािह आहे न हरेक जे लाइ तंहिं करे न बि मतिलबु तंहिं करे ज़रूरत नमो करण जी निमाज़ू माण्हू बीठा पढ़नि भई हिकिड़ो हिते हिकिड़ो हिते हिकिड़ो हिते हिकिड़ो मुसाफ़िर आयो आहे ॿियो वरी ॻोठ जो माण्हू आहे ॿियो वरी छोकिरो आहे को नंढो आहे को वॾो आहे निमाज़ू पढ़ंदो आहे पर इन्हनि में फ़ातिह को हिकिड़ो बीठो पढ़े त सभिनी जे लाइ किफ़ायत करे निमाज़ू घणी फातिह आहे हिकिड़ी न थींदी ग़लति आहे हिकिड़े माण्हूअ जी फातिह सभिनी जे निमाज़ुनि लाइ कीअं किफ़ायत कंदी इहो ख़बर कीअं पवे त इहो फ़ातिह थो पढ़े या ठहियो फर्ज़ु कयो ॾाढा हिकिड़ो ॾाढा मिंट थो पढ़े ॿिया जो चवनि था पंहिंजे लेखे निमाज़ूं त पढ़नि था हिनजे पुठियां न पर चवनि था इहो परेशानी सां नथा पढ़ूं ईअं कीअं थींदो त इहा बि न पई सॼनि कान फरमाई लासलाति निमाज़ हिकिड़ी फातिहाऊं घणियूं चोथों नंबर थो जीअं लासलात हिकिड़ी निमाज़ इला बि किताब फातिहाऊं घणियूं इहा आहे गौर जहिड़ी इहा गौर जहिड़ी रिवायत आहे फातिहा ऐं निमाज़ इमाम जे जमात जे निमाज़ जो मसइलो आहे अञा इमाम ऐं जमात जी निमाज़ हिकिड़ी आहे न घणियूं आहिनि तॾहिं हिकिड़ी नमाज़ में फ़ातिहाऊं घणियूं पढ़जनि त पोइ इहा माना तॾहिं निकिरे हा ला सलात इलाह बि किताब मां जॾहिं जो ला सलात इलाह बि फवात हिल किताब हुजे हा निमाज़ हिकिड़ी न थींदी सवाइ घणनि फ़ातिह हूंदी पर इहो लफ़्ज़ नी फरमायो कोन्हे नवीज फरमायो त हिकिड़ी नमाज़ जे लाइ हिकिड़ी फातिहा कजे हिकु नमाज़ जे लाइ घणियूं फ़ातिहाऊं जॾहिं फरमाइनि हा त पोइ इहा माना निकिरे हा हाणे दाख़िला निमाज़ में हिकिड़ी फातिया बि हिकिड़ी पोइ इन जी माना वरी इहा करणु त निमाज़ हिकिड़ी फातिहऊं घणियूं इहो त नबीअ जे हदीस में फेरो आणणो आहे ऐं नबीअ जे हदीस खे पंहिंजी न माना बणायो ठाहिणी आहे हज़ूर पाक जे हदीस चवे त हिकिड़ी नमाज़ हिकिड़ी फातिया आहे चवे त हिकिड़ी नमाज़ घणी फातिहूं पढ़नि छो त पोइ माना थींदी इन हदीस जी इहा माना करणो जे माना खे टकराइणो आहे ई थियो वञे त सलाद ऐं फातिहा मुफ़रद यानी हिकु निमाज़ हिकु फातिहा फातिहा खां सवाइ निमाज़ न थींदी घणियूं निमाज़ूं घणियूं फातिहाऊं माना निमाज़ूं घणियूं त फातिहाऊं घणियूं बि सूरत में ईअं ई मतिलबु थियो त पोइ निमाज़ फातिहाऊं पढ़ो निमाज़ूं घणियूं आहिनि हिकु निमाज़ हुजे घणियूं फ़ातिहाऊं हुजनि हर हिकु जुदा पियो पढ़े ठीकु आहे इहा पहिरीं जेका मुख़्तसर हुई तंहिं करे उनखे इख़्तियारु कयूं त निमाज़ूं हुजनि घणियूं फातिहा खां सवाइ न थींदियूं इहो मुख़्तसर मज़मून हो इहो बि त ठीकु थी वियो भला निमाज़ूं हुजनि घणी फात आहे हिकिड़ी इहो इहो हो बि रद्द आहे चोथी सूरत हिकु निमाज़ घणी फातिहूं इहो मज़मून हिकु त पहिरें नंबर सां टकर पियो खाए ऐं ॿियो त इहो मज़मून जमात वारी निमाज़ सां टकरियल हो हज़ूरनि वर सलाह सम्झनि ईअं ई बि न फरमायो त हिकु निमाज़ ऐं घणी फातियाऊं छाकाणि त क़ुर पाक जमात वारी निमाज़ खे हिकु निमाज़ करे पुठियो आहे यकीम न सलाह त क़ुर में ख़ुदि अलाह ताला फरमाए थो तंहिं करे हिकु निमाज़ ई थी ऐं फातिहात घणी हुन में मर वञे इन तहक़ीक़ सां क़रान हदीस जे मज़मून जो पाण में जेको इख़्तिलाफ़ नज़र अचे पियो सो ख़तमु थी वियो पाण ॿई मज़मून मां नज़र ईंदा तार बि हलियो वेंदो सूरत जो नालो काफ़िया बि पूरी तरह सम्झ में ईंदो त इहा सूरत काफ़िया माना किफ़ायत कंदड़ आहे हिकिड़े जे पढ़ण सां सभिनी जी शिकायत थी वई जॾहिं माज़ हिकिड़ी आहे त बहरहाल इहो लफ़्ज़ लासलात अल विफ़ात किताब जे पुठियां इहा माना कढणु त लासलात फातिल किताब ॼण इहा दावा करणी आहे त हिन बि ईअं من हले फले त नार या वॾी फुलकार आहे पियो तंहिं करे मतिलबु इहो थियो त हिकु इमाम जे पुठियां हिकिड़ी امام जेका इमाम साम्हूं वाबसा आहे उहा काफ़ी आहे असांजे दुनिया जे लाइ हिन सूरत जो मतिलबु हल काफ़ी आहे की मुख़्तसिर मज़मून हो फाफ़िया किताब जो इहो बयानु थियो अलाह ताला वधीक لازم انا ضرور من اندر تقنيت پر بھی لازم ائے وہ ہونا ضروری نہیں کہ ہوا یہ ہوا انسان منا کو کہ آیا نہ تو رمضان کی منا ہے صرف صرف نہ تو انسان کو سمجھا یہ جوزوں کو چلا بتایا اگر ان کو تزم نہیں دیگو وہ نہیں ہے محمود کے یہ ایک بھی منا لازم ائے उहो आहे कागरे किफ़ल सुनत किताब त माना सन किताब त लिखण जो ॼाण ऐं इल्म जो क़ाबिल लाइक़ु इंसान जे मसून खे लाज़िम आहे छो त हिन दुनिया में इल्म जे लाइक़ु इहो इंसान आहे माना लाज़म ऐं हे सभु किताब खे लिखी ॼाण औज़ार खे इस्तेमालु करणु इहो बि इंसान जो कमु आहे हिकिड़ो आहे सम्झूं इस्तेमालु कयूं सनत किताब वञो इस्तेमालु हालात जो इल्म जी सबूलियत या हुन जो इस्तेदादु आहे इस्तेदादु में सबूलियत जो आहे औज़ारनि जो इस्तेमालु करण जो हिन में सलाहियत आहे يرسان دي دفتر کي هيٺي لازمي ترڪيبیاں جي مانو برادرن سان يا دلال ويسن آهي هي جيڪي فطريت اسمايو سوروڪ خلاصو هي ته ڪي ته مانو جي سي ال نون الله علامتي مال جبرائيل عليه السلام ۽ محمد رسول الله صل الله عليه وسلم نا ان سان کي مانو آهي سائين زمني کان ذرا پي ڪا تي हिकिड़ो अखर हिकिड़े जंहिं तरह तकीब में केतिरा अखर कटे छॾा हूंदो आहे जेकिरा धार हिकिड़ो बचायो वियो आहे मुशाक आहे मुंहिंजो मतिलबु अर्बीअ ते वटि कुझु दस्तूर कंहिं शइ सां लॻे कंहिं सां माना सां कानून सां ई तज़ुर्म सां जेकॾहिं तारीफ़ जाए जे कंहिं सां टकर खाए तारीफ़ जो कोन्हे तहरीफ़ ऐं तारीख़ जो करणो आहे त तहरीफ़ में कंहिं बि कानून सां टकर थिए हिकिड़ो बि कानून हुननि खे न लॻे न कंहिंसां मुताबक पैदा थिए تاغیر اور کے بعد وہ کہا کہ مجھے پتہ رکھا ہے کہ نہ کہیں ترا کے تاغیر جائز کا ہی کہا تو اس سے اندر بھی منا اللہ کرتا ہوں لاکھ بھی منا جگرہ ہی بٹھا ہوں تو دونوں میں منا آئے جگرہ کے لئے ترانسی لکھا ہے نالے میں بھی جی مجھے منا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہاں، کیا بٹھا ہوں کیا تیرے جی تاغیر تاغیر طريقت جي جهاد ۾ غير عالم کي مناظر ڏي ٿي وڃي ها هي غلط فھم جو علاءِ آهي سن پڇڻ ۾ ان کي مناظر ڏي ٿي نکو سورو پتا چي اندر فون جو لحاظ تھا نمبر سند پی نیو چھتالیس وی چالیس ستالیس ستالیس عدد ایسا کر دی گل کر کے پال لگے ایک عدد وہ پہلی معنی السلام جو آن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنی معنی جب ہمارا نمبر پاوی کا کا جانا رب تعالیٰ صاحب کے حضرت اللہ تعالیٰ سنگ کے ایڈو کا with Allah ,ербway, alai, alai, Alai, alai, alai, alai, alai, alai, alai, alai, alai, alai, alai k tickanakko create a baj koy hak a baw tok jaan ag n dreia alai, a nondi ren assol hi raислsh an tiah ayas, ala alai, alai, alai, alai, alai, rais marakau e raak alai teumi attempting, ah known, naori saul hi Sh unoutariiy ذوال دیرکی انند تھا وكين امين ثاني بسم الله الخيرو کو شروع ڪي ته يا قرآن قرآن इस्ताक़ुको आहे उमतार आहे अलाए कहिड़ो जो रस्तो हूंदो जीअं चवंदो हूंदो तव्हांजा गर्द ऐं मक़सदु उहो माण्हू कंदो आहे शादी में खणी न वेंदो जीअं एकातर जी माना वठोसि अदद वारी त माना थींदी वञे हीअं त जवाब में तव्हांखे एकातर कामयाबी थो सघो गर्म करके तव्हां ॿार जो पीउ ई आहे प्रोग्राम कामयाबी जो वक़्तु अॻिते न करंदा आहियो इशारो कनि दुआ में हिकिड़ो اوہو سالوں جو مفصل سان سنن کو تیار ہوا وہ روزوں کو فالو کروں سرت میں انا جو پورے کو گون پیادے اللہ کے عالم میں باز طلب کروں تو صاف کر دو یہ معلوم سے پتہ ہے یمن نے قراروں توں قرآن پاک دا ترجمہ کراں گے سکھنوں اللہ تبارک وتعالیٰ دی حکومت قائم کر غریب دی غلامیاں میں سچی خاصلائے کیو سکھنوں قرآن بولا سبحان اللہ انا من الذکر کہ کنا دی تبیری اذون اللہ थो अचे तुकाए थो रसूल छा आहे असां तव्हांखे मोकिलियो जंहिं माण्हुनि खे गुलामी था करायो बि तव्हां